الإيمان وأهل دنيا الإيمان فالطير المكسور جناحا ما عاد فقيدا جنحاني ولا عن دنيا الأحزان وأهل دنيا الإيمان فالطير المكسور جناحا ما عاد فقيدا جنحاني وداعا وداعا يا قلبي المذموم طباعا قد رحلت عني أحزاني سأطير إلى دنيا أهوى أنا مسلم أعلو بإيماني Neka je hvala Allahu, gospodaru svake duše, pri čijem spomenu lijek na rane puše. I neka je salavat i selam na najboljeg čovjeka na ovom svijetu. Njegovu porodicu, časne ashabe i sve oni koji ih slijede u dijelu lijepu. Sve dok ne dođe dan određen. A tada će čovjek samo jednom biti podređen. Dragi brate i poštovana sestro, povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana nudimo vam kasetu pod nazivom شهر رمضان يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع ديوان السقا عندنا في الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع ديوان السقا عندنا في الربيع الكرام لكم والكرم ما يضيع عند قوم تحاموا على دينها الكرام لكم عند قوم التحاموا على دينها يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عند دوام السقا Allah je izdvojio mjesec Ramazan među ostalim mjesecima zbog puno odlika i prednosti od kojih su Zadah iz usta postača je bolji kod Allaha od mirisa miska. u mjesecu Ramazanu, Meleki potraže oprost za postače dok poste. U mjesecu Ramazanu Allah ukrašava svoj dženet govoreći Žuri moji iskreni robovi da odbace od tebe teškoće neprijatnosti pa da do tebe dođu. U mjesecu Ramazanu šetani su okovani u lance. U mjesecu Ramazanu otvaraju se vrata dženeta, a zatvaraju vrata džehennema. U mjesecu Ramazanu je noć lele kad koja je vrednija od hiljadu drugih mjeseci Kome se uskrati dobro te noći, uskraćeno mu je svako dobro. U mjesecu Ramazanu se oprašta postačima u zadnjim njegovim noćima. U mjesecu Ramazanu Allah svake noći oslobađa od vatre neke ljude koji su je zaslužili. Sve ovo u nadi da ćete se sa navedenim savjetima okoristiti, te potići na stepen skupine koja prima savjete i postupa po onome što je najbolje. Pri obradi ove teme služit ćemo se isključivo Allahovim govorom, govorom njegova poslanika Muhammada sallallahu alaihi ve te riječima časnih prethodnika Ridvanullahi alaihi. Jer onaj koji hoće da se napije čiste, bistre, nepomućene vode, ode na izvor rijeke, te tamo nađe ono što je tražio, pa uzmite pouku, o razumom obdareni. I hiljadu godina rahat luka malo je, li u sreći ili u tuzi, ovaj život proći će. I hiljadu godina rahat luka malo je, dal u sreći il u tuzi, ovaj život proći će. Ja Kerim, ja Allah, samo Tebe molim ja, zaći moja duša žudi, u džennetu Tvom ima. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi, u džennetu tvom ima. Poglavlje Ramazan u srcu jednog mu'mina Postiti mjesec Ramazan je stroga obaveza po Kur'anu, sunetu i iđmau. Što se tiče dokaza iz Kur'ana, pa to je 183. ajet sure El Baqare. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون O vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. i 185. ajet sure El-Bekare. Šahru Ramadana allazi unzile fihi hudan wa U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla فمن شهد منكم الشهر فليصمه Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Ako se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana napusti. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. A što se tiče dokaza i suneta, pa to je govor vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem. Bunijel islamu ala hams. Islam je sagrađen na pet stubova. Šehadati an la ilaha in Allah. Svjedočenju da nema drugog Boga sem Allaha. Wa anna Muhammadan Rasulullah. I da je Muhammed Allahov poslanik. Wa iqami U potpunjavanju namaza. Wa Davanju zekata. وصيام رمضان postu mjeseca Ramazana, وحج البيت te hodočašću drevne kuće. A u hadisu kojeg prenosi Talha, sin Ubejdullaha, stoji da je čovjek upitao vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem te mu rekao O Allahu poslaniće, obavijesti me o postu kojim je Allah propisao. Mjesec Ramazana? Ima li još nešto osim toga? Ne, osim dobrovoljno. a sva ulema se složila na tome. Da je stroga obaveza postiti mjesec Ramazan i da je on jedan od osnova Islama koje se nužno znaju i da je onaj koga nije nevjernik, otpadnik od vjere, a propisan je druge godine po hijđri u mjesecu Ša'banu. سراييب أنت علما آه آه آه سراييب تصرخ ألما آه آه آه سراييب أنت علما آه آه آه من فتيا ضحت بالدم لأجل الأوطان من فتيا ضحت بالدم لأجل الأوطان لأجل الأوطان Poglavlje Fadileti mjeseca Ramazana i ibadeta u njemu. prenosi Ebu Hureyre da bi Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem ovako ashabima predstavljao Ramazan. قد جاءكم شهر مبارك Došao vam je Mubarek mjesec, افترض عليكم صيامه u njemu vam je تفتح فيه أبواب الجنة u njemu se otvaraju vrata وتغلق فيه أبواب الجحيم a zatvaraju vrata džehennema وتغل فيه الشياطين u njemu se šetani okivaju فيه ليلة خير من ألف شهر u njemu ima jedna noć koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Men hurima khairaha kome budu njena dobra zabranjena, faqad hurim, pa njemu je stvarno zabranjeno Hadis prenosi Ahmed Nesai i Bejheki. Prenosi Muhammed sin Ismaila od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Asijamu džunnah Post štitnik فلا يرفث ولا يجهل pa neka postač ne čini sramotna i ružna djela, وإن امرؤ قاتله أو شاتمه a ako ga kogod napadne ili počne grditi, فليقل إني صائم إني صائم neka mu kaže, ja postim, ja postim. Wallazi nafsi bijadih. I tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Al khalufu fa min saimi. Zadah iz usta postača. Atjabu inda Allahi ta'ala. Sigurno je kod Allaha bolji. Min rihil misk. Od mirisa mošusa. Jatruku ta'amuhu wa šarabuhu wa šahvatah. Postač ostavlja svoje jelo, svoje piće i svoju požudu. Min ajli. Radi mene. Asijamu li. Post je moj. Wa ana ajzi bih. I ja za njega nagrađujem. Wal hasanatu bi I za svako djelo ima desetorostruku nagradu. Buharija, treći tom, 92. strana. A kaže Ebu Hurere, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان رمضان رمضان مكفرات لما بينهن بريشو غريه إزمجو إذا اجتنبت الكبائر أكس إزبغايو تيشكي غريسي Hadis prenosi muslim i od njega se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Men sama Ko bude postio Ramazan, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit lahu mu oprošteno ono što je učinio od grijeha. A šta je s onima koji ne poste? A kaže imam Zahebi, kod mumina je poznato da onaj koji ostavlja post Ramazana, a nije bolestan, je gori od naučara i pijanice, i ne samo to, nego su njegov iman sumnja i pretpostavljamo da je zindik i čovjek slabog islama. Kaže Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Men aftara jevmen min Ramadan Ko ne bude postio jedan dan u Ramazanu Fi gajri ruhsatin Allahu leh Bez ikakve olakšice koju mu je Allah propisao Lem jakdi anhu sijamu dahri kullu Neće ga moći napostiti Wa in Pa kad bi čitav život postio a mi te pitamo, da li je moguće da nešto Allah naredi, a da vjernik to ne uradi? O vjerniče, čuješ li? وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَدَ الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Kada Allah, poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. Ako Allaha i njegova poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta. A kada nastaje mjesec Ramazan? Mjesec Ramazan nastaje viđenjem hilala od jednog pravednog muškarca ili da se napuni 30. dan mjeseca Ša'bana. A dokaz za ovo je govor Ibni Omera radijallahu anhu. Taran nasu hilal. vidio su ljudi hilal. Ta ahbartu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam. Da ja obavijestih poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Anni ra'aytu. Da sam ga vidio. Fasam te on zapusti. I naredi ljudima da zapusti bilježi Ebu Davud, Hakim i Ibni Hiban, koji kaže da je predaja sahih. I hadis kojeg prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Sumu li ru'jetih Postite kad ga vidite Muaffiru li ru'jetih I prekinite post kad ga vidite Fa in gumma alaikum A ako ga ne budete vidjeli Fa akmilu iddete ša'bana salasina jevma pa upotpunite Ša'aban na 30 dana. bilježi Buhari i Muslim. A koji su uvjeti posta? Dva su uvjeta za post. Suzdržavanje od jela i pića i odluka, to jest Prvi uvjet. Suzdržavanje od jela i pića biva od zore sve do zalaska sunca i to po govoru uzvišenog Allaha فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم Zato se sada sastajte s njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore. ثم أتموا الصيام إلى الليل Od tada postite do noći. Sura Bekare 187. ajet. A sa bijelom i crnom niti se misli na bjelinu dana i tamu noći. Kao što prenosi Buharija i Muslim da je Ali sin Hatima rekao. لما نزلت kada je objavljeno حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti. عمدت إلى عقال أسود وعقال أبيض Uzeo sam crni i bijeli konac, فجعلتهما تحت وسادتي te ih stavljao na moj jastuk فجعلت أنظر في الليل i gledao noću, فلا يستبين لي ali nisam mogao da ih razlikujem. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ujutru sam otišao do Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. فذكرت له ذلك. Te mu spomenuo to. فقال. A on reče: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. To se misli na crninu noći i bijelinu dana. بعتني يا أبي بحفنة مال ومنحت الردى فتاة وحيدا أنقذوني أنقذوني أنقذوني فإنني موؤودا أنقذوني فإنني موؤودا والصباغ نهره Drugi uvjet, Odluka. I to po govoru uzvišenog. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين a nije im bilo naređeno osim da robuju Allahu iskreno mu ispovjedajući vjeru. Sura Bejne, peti ajet i govor Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Innamal a'malu bin to se djela cijene prema odlukama. Wa innama li kulli mri'in ma nawa. I svakom čovjeku pripada ono što je naumio. A kome je obaveza postiti? Sva se ulema složila da je post obavezan za onoga ko je Musliman, pametan, punoljetan zdrav, i da stanuje u svom mjestu, a što se tiče žene, ona mora još biti i čista od hajza i nifasa. A šta je sa postom kafira i bezumnog? يا من ستفارق دنياك ماذا أعددت لأخراك Post je islamski obred, tako da on nije obavezan za nemuslimane. A što tiče bezumnih? Pa i oni nisu obavezni, jer bezumni nemaju moć razumijevanja. A u hadisu kojeg prenosi Alija radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselam rekao Rufi al aqlamu an salata Pera su podignuta od troga. Anil hatta yufiq od bezumnog dok ne počne shvatati. Od spavača dok se ne probudi. Od maloljetnog dok ne postane punoljetan. Prenosi Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi. A šta je sa postom maloljetnog? Iako za njega post nije obavezan, na njegovom staratelju je da mu naređuje postiti ako je sposoban, kako bi se navikao na post a on je još mali. Poglavlje. Lijepo je da se svaki postač pridržava sljedećeg muslimanskog ahlaka. Prvo, sehur, to jest jelo prije sabaha. Enes radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao تسحروا sehurite, فإن السحور بركة zaista je u sehuru bereket. A od Ebu Seida el Hudrija radijallahu anhu prenosi se السحور بركة Sehuru je bereket, فلا تدعوه ne ostavljajte ga, ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء a makar gutljajem vode, فإن الله وملائكته يصلون على المسحرين jer Allah Đelešanuhu i njegovi meleki donose salavat na one koji ustaju na sehur. Hadis prenosi Ahmed. Vrijeme se je od polovice noći pa do pojave zore, a Amr, sin Mejmuna, prenosi. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم Ashabi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam أعجل الناس إفطارا požurivali su sa iftarom, وأبطأهم سحورا a sehur su odgađali do zadnjeg momenta. Hadis bilježi Beheki s vjerodostojnim lancem prenosilaca. Ako se postač dvoumi oko početka zore, može jesti i piti sve do momenta dok ne bude siguran da je nastupila zora. Drugo, požurivanje sa iftarom. Postaču mu steha požuriti sa iftarom kim nastupi njegovo vrijeme. A Sehl, sin Sada, prenosi da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao La bi Ljudi će biti na dobru. Ma fitr sve dok budu požurivali sa iftarom. Hadis bileže Buharija i Muslim. A Enes radijallahu anhu je rekao Kjane Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuftiru ala rutabat. Poslanik sallallahu alaihi wasallam bi se iftario sa nekoliko svježih hurmi. Qabla enu usalli. Prije klanjanja namaza. Fa in lam takun. Ako ne bi bilo toga. Fa ala tamrat onda bi se istario sa nekoliko suvih urmi. Fa a ako ne bi bilo ni toga hasa onda bi se istario sa nekoliko gutljaja vode. Hadis bilježe Ebu Davud koji ga smatra vjerodostojnim kao i Tirmizi koji ga smatra Hasan hadisom. U ovom hadisu je dokaz da je lijepo iftariti na ovaj način, a poslije obavljanja akšav namaza može se nastaviti s večerom. Treći, Dova za vrijeme iftara i u toku posta. Ibn Mađe prenosi od Abdullaha ibn Amra ibn El Asa da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao Inna sa'imi inde fatrihi da'wa ma turad Postač neće biti odbijena dova koju uputi Allahu Đelešanhu prilikom iftara. A Abdullah je učio i ovu dobu. Allahumma inni as'aluk moj gospodaru, molim te. Birahmetike allati wasi'at kulle šeji. Tvojom milošću koja obuhvaća sve. En taghfir li. Da mi oprostiš. Spominje se i ova dova koja se uči prilikom iftara. Allahumma leke sumtu. Moj gospodaru, u tvoje ime sam postio. Wa amantu U tebe vjerujem. Wa ala rizqike eftartu i onim čime si me ti obskrbio. A prenosi Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca da je Selam rekao Salatun la turaddu da'watuhum. Trojici se neće dova odbiti. As-saimu hatta yuftir. Postaču dok se ne iftari. Wal imamu adilu Pravednom vođi. Wal mazlumu. I mazlumu, onome kome je učinjena nepravda. Četvrto, ostavljanje svega što kvari post. Post je jedan od velikih ibadeta sa kojim se insan približava uzvišenom Allahu, a propisan je kako bi insan svoju dušu odgojio i navikao na hajr. Iz tog razloga je na postaču da pazi na svoj post i da se kloni svih radnji koje poništavaju njegov post, kako bi se okoristio postom te dobio traženu bogobojaznost koja je spomenuta u kuranskom ajetu sure Bekare, 183. ajet. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون O vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas da biste bili bogobojazni. Tako da post nije samo odricanje od dijela i pića, nego i od ostalih dijela koje je Allah zabranio. Za Ramazan nam je zabranjeno da jedemo i pijemo, iako je to u osnovi dozvoljeno raditi ostalim danima. A mi te sad pitamo, šta je sa onim dijelima koja su i onako nedozvoljena raditi, koliko su tek zabranjena u Ramazanu? U hadisu kojeg prenosi Ebu Hureyre stoji da je Allahu poslanik sallallahu ve sellem rekao Lejsa sijamu minal ekli Nije post suzdržavanje od djela i pića, وإنما الصيام من اللغو والرفث nego i od bespotrebnog govora i svađa. فإن سابك أحد أو جهل عليك A ako te neko vrijeđa ili napadne, فقل إني صائم إني صائم reci, ja postim, ja postim. Prenosi Ibn Huzeyme, Ibn Hiban i Hakim, koji ga ocjenjuju da je vjerodostojan po kriterijima muslima. tu je i hadis gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih" Ko ne ostavi ogovaranje i postupanje po njemu. Felejsa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa sharabuhu. Allahu nije potrebno to što on ostavlja svoje jelo i piće. Bileži Buhari i hadis Rubba saimi lejse lehu min sijamihi illa al Ima postača koji od svog posta nemaju ništa drugo do glad, ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر a ima i noćnih klanjača koji nemaju od svoga namaza ništa drugo do nespavanja. bilježi Nesai i Ibn Mađe, a Hakim kaže da je sahih po kriterijima Buharije. Peto, upotreba misvaka. Lijepo je da postat upotrebljava misvak za vrijeme posta i nema razlike u tome da li ga upotrebljava na početku ili na kraju dana. I to po ugledu na Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jer je i on upotrebljavao misvak, a on postač. Analogno ovome, mustehab je za vrijeme posta prati zube četkicom, pošto kod nas nema misvaka. Kao sunce sijaš ti, Kur'an u teb silazim, Hej Mubarek Ramazan. Svih mjeseci car si U točište Od dželeta ključ si ti, Hej Ramazan. Šesto. Darežljivost u provođenju vremena u učenju Kur'ana. Lijepo je biti darežljiv i baviti se učenjem i izučavanjem Kur'ana u svakom vaktu, a posebno u Ramazanu. Buharija bilježi hadis koji prenosi Ibn radi radijallahu anhu koji kaže Kane nebiju sallallahu alaihi wasallame nasi bil sallallahu je bio najdarežljiviji od svijeta. وكان أجود ما يكون في رمضان A bio je opet najdarežljiviji u Ramazanu, حين يلقاه جبريل kada bi ga sretao Džibril. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان A Džibril alaihi selam ga sretaše svake noći Ramazana. يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن Njemu bi vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam učio Kur'an. فإذا لقيه جبريل عليه السلام I kada god bi ga sretao Džibril alaihi selam, كان أجود بالخير من الريح المرسلة on bi bio darežljiviji od poslanog vjetra. Sedmo, pojačavanje ibadeta u posljednjih deset dana Ramazana. Buharija i muslim bilježe hadis koji prenosi Aisha radijallahu anha, po kojem je poslanik sallallahu alaihi veselem obilježavao noći posljednje trećine Ramazana i badetom budeći žene, da bi i one to činile i ustežući se od spolnog općenja. Poglavlja, teravija. Što se tiče ramazanskog dobrovoljnog ibadeta teravije, to je sunet za muškarce i žene. Muhadici osim Tirmizije prenose od Aisha radijallahu anha da je rekla صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao je teraviju u džamiji, فصلى بصلاته ناس كثير a za njim je klanjalo mnogo svijeta. ثم صلى من القابلة فكثروا Potom je klanjao i druge noći, pa se broj klanjača povećao. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة felem jahruđi lejhim. Treće noći su se iskupili, ali poslanik sallallahu alaihi ve sellem ne izađe među njih. Felemma asbaha kal. Ujutru im je rekao. Kad re'ejtu sani'akum. Vidio sam da ste se okupili. Felem jemna'ni minal huruđi lejkum. I ništa drugo me nije spriječilo da vam se pridružim. Illa anni hašitu an tufrada alejkum. Osim bojazni da vam se teravija ne propiše kao fars. U hadisu prenose od Ajše radijallahu anha da poslanik sallallahu alaihi veselem nije u Ramazanu, a niti u nekom drugom mjesecu klanjao više od 11 rekata. Od nekih islamskih učenjaka se prenosi da je sunnet klanjati teraviju i vitre 11 rekata, a ostatak do 20 rekata je mustehab. To je mišljenje i hanefijskog pravnika imama Kemal ibn Humama, koji to obrazlaže na ovaj način. الدليل يقتدي أن تكون السنة من العشرين Dokazi presuđuju da je sunet u 20 rekata ma salihu sallallahu alaihi wasallam. Ono što je bilo u praksi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Thumma tarakahu khashyata an yuktaba alayna. A zatim je to ostavio iz bojazni da nam se to ne propiše. Wal baqi mustahab. A ostatak je mustahab, lijepo. وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر كما في صحيحين U Buharijevoj i Muslimovoj sahihu je zabilježeno da je to 11 rekata sa vitrama. فإذا يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها Prema tome, sunet je i po usulu naših hanefijskih šejhova osam rekata, والمستحب اثنتي عشرة a ostatak od 12 rekata je mustehab. Nije posebno određeno što će se učiti na teraviji. Međutim, prenosi se da su ashabi dugo učili na teravi oslanjajući se na štapove zbog dugog kijama, stajanja u namazu. Nisu izlazili iz džamije do predzoru, kad bi požurili pripremanje sehura da ne prođe vakat. Učili bi suretul Bekare na osam prvih rekata, a to je 49 prvih stranica iz Kur'ana. A ako bi se to učilo na 20 rekata, brojali bi to kao olakšicu. Buharija i Muslim prenose od Ajše radijallahu anha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao deset rekata predajući selam na svaka dva rekata i završavajući s jednim rekatom vitr namaza. Kad usporedimo način na koji su teravih namaz klanjali ashabi i kako se sada klanja, primjećujemo da gotovo nema mjesta za poređenje. Ne bi trebalo pretjerivati s dugim klanjanjem da se oteža onima koji teško podnose, ali ne bi trebalo također praviti od teravije obično gimnasticiranje. A ašik se topi iz želje da što duže ostane kod onog kog voli. Da li ste ovo shvatili? O, vi koji pameti imate. A šta je sa onima koji brzo klanjaju? Poslanik sallallahu alejhi veselem jednom je prilikom u džami gledajući svoga ashaba kako brzo klanja bez u namazu tri put vraćao da klanja, pa poslušajmo ovaj događaj. Ušao je čovjek u džamiju, a poslanik sallallahu alaihi sallam sjedi. Čovjek je klanjao, zatim poselamio vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam. On mu uzvratio na selam, a onda mu reče. Vrati se pa klanja, jer ti zaista nisi klanjao. Čovjek se vrati pa klanja, kao što je klanjao. Zatim dođe i poselami vjerovjesnika sallallahu alaihi veselem, on mu na selam, a zatim reče, vrati se pa klanjaj, jer ti zaista nisi klanjao. Čovjek se vrati pa kao što je klanjao. Zatim dođe poslami vjerovjesnika sallallahu alaihi veselem, on mu uzvrati na selam, a zatim reče, vrati se pa klanjaj, jer ti zaista nisi klanjao. Pa reče, tako ti onoga koji te poslao sa istinom, o Allahu poslaniče, ja bolje ne znam, pa me pouči. Reče Allahu poslanik, sallallahu alaihi vesele. Kada ustaneš na namaz, pa donesi tekbir. Zatim prouči od onog što ti je olakšano iz Kur'ana. Zatim učini ruku i tu se smiri. Zatim se ispravi i tu se smiri. Zatim učini seđdu i tu se smiri. Zatim se vrati sa seđde i sjedni i tu se smiri. Zatim učini seđdu i tu se smiri i tako radi u svakom namazu. A u drugom hadisu kaže Najgori kradljivac je onaj koji krade od svog namaza. Pitaše ga. Allaho poslaniće, kako neko krade od svog namaza? On odgovori. Kada ne upotpunjava ruku i seđde. Poglavlje Lele Kad. Svih mjeseci crsi tim, Utočište griješnih od dženeta ključ hej mu Ramazan. Rahmet prva a druga je magfiret, treća sami selamet, hej mu Ramazan. U dušama tvoja mir, kućama tvoj miris sve si i radost Hej Mubarak Ramazan To je najvrednija noć tokom čitave godine, a dokaz su riječi Allaha Đelešanuhu. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Mi smo ga objavili u noći kadru. وما أدراك ما ليلة A القدر šta ti misliš, šta je noć kad? ليلة القدر خير من ألف شهر Noć kadr je bolja, vrednija od hiljadu mjeseci. Odnosno, ibadet u toj noći, to jest klanjanje, učenje i zikr, bolji su i vredniji od ibadeta hiljadu drugih mjeseci u kojima nema te noći. Lijepo je tražiti tu noć u neparnim noćima posljednje trećine Ramazana. Islamski učenjaci su se razišli u određivanju ove noći. Većina smatra da je noć Lejletul Kadr 27. noć Ramazana. Buharija i Muslim bilježe hadis koji prenosi Ebu Hurere po kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Men qama lejletul qadri ko provede noć kadr na kijamu sa imanom iskreno tražeći Allahovo zadovoljstvo i nagradu. Gufira lehu ma taqadda min zambih. Biće mu oprošteno ono što je učinio od grijeha. Ahmed ibn Mađe i Tirmizi koji ga drži vjerodostojnim hadisom bilježe hadis od Ajše radijallahu anha koja kaže Kultu Rekla sam Ja Rasulallah O poslaniće Araejte in alimtu eje lejleti lejletel qadr Šta misliš ako saznam koja je to noć kadr? Ma akulu fiha. Šta da učim u njoj? Slanik reče. Reci. Allahumme. O moj gospodaru. Inneke afuvun. Ti si taj koji oprašta. Tuhibbul afva. Voliš oprost. Fa'afu anni. Pa mi oprosti. Treba posebno naglasiti da nema nikakve posebne nafile, Leletul Kadr, s nekim posebnim nijetom i posebnim učenjem. Nafila te noći je obična noćna nafila koja se nijeti srcem i klanja kao bilo koji dvorekatni namaz. Cilj je što veći dio noći provesti klanjajući nafilu, učeći Kur'an i čineći zikr Allahu Đelešanu. Poglavlje Sadakatul Fitr. Obaveza je podijeliti Sadakatul Fitr na svakog muslimana i velikog i malog, na muško ili žensko, na slobodnog ili roba. Buharija i muslim bilježe od Omera radijallahu anhu da je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisao je sadakatul fitr u Ramazanu. Četiri pregršta hurmi ili četiri pregršta ječma na slobodnog, na roba, na muško, na žensko, na malo i veliko od muslimana. Ebu Davud ibn Mađe i Dare Kutni bilježe od Ibn Abbaza radijallahu anhu da je rekao Poslanik sallallahu alaihi wasallam propisao je sadakatul fitr kao čišćenje za postača od nepotrebnog, ružnog govora i kao hranu siromaha koje podijeli prije Bajrama računa se kao sadakatul fitr, a koje podijeli poslije Bajram namaza računa se kao obična sadaka. Sadakatul fitr je obaveza svakog muslimana koji ima četiri pregršti hrane preko potrebe njegove porodice u 24 sahata. Daje se četiri pregršti pšenice, ječma, riže ili kukuruza i tako dalje. Većina islamskih učenjaka je na stanovištu da je dozvoljeno dati sadekatul fitr prije Bajrama na dan ili dva. Dok današnja ulema dozvoljava da se sadekatul fitr da od polovine Ramazana nekim ustanovama kao što su razne organizacije, udruženja za pomoć, sadakatul fitr se može podijeliti istim kategorijama kojima se dijeli zekat, a najpreča kategorija od njih je kategorija siromaha, kao što to određuje spomenuti hadis. Buharija i muslim bilježe od Omera radijallahu anhu da je rekao Farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zekat al-fitri min Ramadan. Poslanik sallallahu alaihi wasallam propisao je al fitr u Ramazanu. Sa'an min tamr. Sa, to jest četiri pregršta hurmi. أو صاعا من شعير ili sa ječma على العبد na roba, والحر na slobodnog, والذكر na muško, na والأنثى žensko, والصغير na malo والكبير i veliko من المسلمين od muslimana. Ebu Davud ibn Mađe i Darekutni bilježe od Ibn Abbaza radijallahu anhu da je rekao فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصائم Poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisao je sadakatul fitr kao čišćenje za postača من اللغو والرفث od nepotrebnog, ružnog govora وطعمة للمساكين i kao hranu siromaha من أداها قبل الصلاة koji podijeli prije Bajrama فهي زكاة مقبولة računa se kao sadakatul fitr. ومن أداها بعد الصلاة A koji podijeli posle Bajram namaza فهي صدقة من الصدقات računa se kao obična sadaka. A šta je sa onima koji škrtare? Njih Allah Đelešanuhu u Kur'an i Kerimu opisuje kao one kojima će se njihova čela, slabine i leđa žigosati sa tim imetkom kojim su škrtarili. Pa poslušajmo te ajete. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم A onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu, na vijesti bolnu patnju. يوم يحمى عليها في نار جهنم na dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo. Pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. stala. ma li Ovo je ono što ste za sebe zgrtali, فذوقوا ما كنتم تكنزون iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali. I u ajetu ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم neka oni koji škrtare u onom što im Allah iz obilja svoga daje, nikako ne misle da je to dobro za njih. Ne, to je zlo za njih. Na sudnjem danu bit će im o vratu obješeno ono čime su škrtarili. Da nas Allah Đelešanuhu sačuva te patnje. Amin. Draga braće i poštovane sestre, ovo je bio kratak opis mjeseca Ramazana i aktivnosti jednog muslimana u njemu. Molimo uzvišenog Allaha da nam primi naš post i ostali ibadete u ovom Mubarek mjesecu, a da muslimanima podari mjesto koje su nekada uživali. Amin. A naša zadnja dova je hvala Allahu, gospodaru svih svjetova